자, 오늘들은 탱, 어, 예수 그리스도인 비바 주스니 에리온 비바 주스니 바이런 것들이지. 있음배라. 이 누구에서 이클메르 배. Энэ хүн өөрийнхөө махан биеийг бидэнд итүүлэхээр яаж өвч чадах юм бэ? Аа? <laughs> Юу асуусан чинь шууд хариу өгөх юм байна. <laughs> Тийм. Энэ энэ асуулт тийм ээ. Энэ асуулт маа өөртөө өөр рүүгээ ингээ буцаач ирдэг. Тэгээд юудэчд Есүсээс асуусан байхгүй энэ хүн яг Есүсээс асуусан биш л дээ. Тэг өөр өөрийнхөө хоорондоо тэгсэн гэсэн байхгүй юу? Энэ хүн өөрийнхөө махан биеийг бидэнд идэвхлэх яаж өөч чадах юм бэ? Тэгээд тодорхой бидэнд тушаасан гэдэг нь Есүс бас бидэнд энэ өөр надтай адил та нар бас үүнийг биелүүл биелүүлэх ёстой гэж бидэнд туш хасан байна. Тэгэхээр энэ асуулт өөртөө өөр рүүгээ буцаад ирдэг. Би яаж миний махыг хүмүүст идэрэ гэж өгөх цатах юм бэ? Есүс өөр хэлсэн мах цус энэ утгыг сайн ойлгохгүй л юудэчүүд хоорондоо маргалдах хар гэсэн тэр асуулт нэмэлтээр өөр рүүгээ буцаац ирнэ. Зовлон ба цус гэдэг үг байна. Юу юм тийм ээ. Солонгос хүмүүс нь хүүхдүүд нь эцэгхийн хайраар бас амьдрын өснө. Тэгээд эцэгхийн зовлон ба цусаар бас тий өснө тий. Энэ үг байгаа та. Жоо хөндөв байна тий. Зовлон ба цусаар амьдрын гэхээр тий Та нар энэ үгийг сонсохоор тийм ээ, юу н цэх нь энэ ямар утгах те гэдгийг шууд олгон бах уу. Эцэгийнхин зовлон бааж усаар өндөр нь өссөн гэхээр тий үнэхээр өөрийнхөө хуруугаас ингээд тий цус ингээд боддоор авах биш л дээ. Хүүхдүүдийн төлөө түүний амьдрал дээр байгаа бүх зовлон, бүх оролцох, бүх хүч үүнийгээ цус гэдэг утгаар би нарыг ярихийг олгон штэ. Хэрвээ хүүхдүүд нь үүнийгээ сайн ойлгох сайн мэдгүй үнэхээр хамаагүй амьдраад буруу замаар явна гэвэл тэр нь үнэхээр ажихийн зовлон ба цусыг цороож амьдрах юм шиг байна. Манай хүмүүс бүгдээрээ Бэмпюр сайн мэдэнтэй. Бэмпюр нь ерөөсөө хөксөрөхгүй тий. Харин хөксөрөхгүйгээр ямар арга байгаа бол өөрөө хүний цуснаас тий сороож Уувсныг хараараа үнээс өөрийн мөнхийн амийг сайн хамгаална. Энэ ямар утгатай вэ? Өшөөхний амийг дээрэн дээрэн дэц аваад хүчээрээ аваад авч өөр тийм ээ өөрийнхөө бургуцаага энэ утгатай байхгүй. Хэрвээ цэгийн зовлон ба цусыг угаасаа мэдээч надад өгөх ёстой юм шүү гэж авсныхаа дараа хузаац өгөхгүй бол бэмпюртэй яагаагүй байна. Эцэгхийн эцэгх мөн хүүхдүүдийн хоорондоо байгаа харилцаа энэ зэрэг Тэнгэр бурхан бидний харилцаатай холбоотой байна. Есүс өөрөө өөрийн бие ба цус цусаар бидний гэмнүглийг үүсгэсэн. Тэгээд Есүсийн бие ба цусаар уучлагдсан бид нарыг бид нараа авсан тэр уучлал бусад хүмүүстэй бас хуайлцахаар гэж Энийг нь түүний угаасаа бидэнд анх өгсөн тушаал мөн байна. Хэрвээ авснаа бузаасахгүй л өөр хүний амийг аваад өөрийнхөө хойгоц амьдрч байгаа бэмпүртэ яагагүй байна. Тэгээд бидэнд үлдсэн энэ тэмдэг Евхарист сакрамент хөрмиангаас төрш 못 싸워래. 싸워래. 자, 도수. 오케이. 호리명강 미 토르시. 뱅가 빈니 산올드. 에우카리스 사크라멘타르 빛나는 예수 시작 부 터트라의 믿은 듯. бидний гэмнүгэл яаж устгахсныг хараарэ гэж цамлж байгаа. Мөн бид тань та нарыг яаж чичээсэн бэ гэдгийг яаж асарсан туссыг хараарэ гэж бидний сануулдаг. Мөн та нар бас тэгж хий гэж бидний тушаац байгаа. Бид нарыг 2000 жилийн турш хадгалсан тийм анхнаас туснаас идээд өөх юм биш. Яг одоо цаг Есүс Христ өөрийн бие баачусыг байнга шинээр бидэнд өгдөг. Тэгээд ийм бибач ус яг өнөөдрийн намайг яг тоцоод чийдэг. Тэгээд авсан бибач ус энэ юу вэ? Ам. Бусад хүмүүстэй хуваалцаад хуваалцж байгаа бидний тусламж, хайр, чөлөөслөл энэ бүх зүйлийг бүр хол ирээдүй нас барсныхаа дараа минь өөрийнхөө төлөө хадгалж байгаа ямар нэг буян биш. Яг одоо амьдарч байгаа миний яг надад хэрэгтэй буян бүр цагаа. Мэдээж яг одоо тий буйнаач хийгээд өөртөө буян болсон энэ бүх зүйлийг зүйлээс болохоор шууд баян хүн болох юм уу эсвэл миний хийж байгаа бүх бизнес бизнес сайн болох юм биш. Харин ямар цэцэг ихч гэсэн чинь өнөөдрөө хөхрснийхаа дараа өгснийхаа дараа би өнөөдөр чамд зүг өгсөн чи маргааш шууд мөнгө мөнгө аваад ирээ гэж асуухгүй. Ямар ч найз гэсэн чинь үнэхээр дотн найз гэвэл өнөөдөр түнд туссныхаа дараа маргааш би чамд туссан юм чи шууд хариу гэж ирэхгүй. Энэ бүх зүйлийг жүгээрээ өгсөндөө хэдий авсан байд арил хайр цагаар явхад энд хооронд байгаа харилцаа ямар вэ гэдгийг тодорхой болж байгаа. Үнээс болохоор зинхэн асаргаал юу вэ гэдгийг бид нараа мэдрэх тийм боломж байна. Тэнгэр бурхан хити бидэнд өгсөн. Тэгээ авснууд тийм учраас бурхан өөр баяртай байна. За би одоо 10 усан үжийн одоо хитэн жилийн дараа надад 20 буцаас өгөн гэж. Үнээс баярлаад хүлэх юм биш. Өгсөндөө хити Тэнгэр бурхан баярлж байна. Харин сул дурын байдалтай хүн үүнийгээ мартаад тэнгэр бурханд юу бузаач хүсэвэ? Дараа асуугаарай. За. Тэнгэр бурхан руу юу бузаач юу бузаач хүсэвэ гэдгийг мартаад амьдарч байгаа учраас үүнээс болохоор би надад дахин ахин кем нүгэл хийгээд амьдарч байгаа. Тэгээд тэнгэр бурхан яасан бэлээ? Есүс Христос дахиад илгээсэн Тэгээ 예수 그리스도 тодорхой 에우카리스트 사크라멘타로 믿음과 미바 주시고 되게 믿으니 삼을 듯. үүнийг хараад а бид ханаас ирсэн бэ? Юу авснаа битгий мартах мартцгаа гэж биднийг сануулж сануулдан мөртлөө хүн суул дорой байгаад хүмүүн бол үүнийг дахиад мартаад гэм нүгэл хийгээд яадаг. Хэрвээ авснаа юроос бас мэдхгүйгээ асаанаас тулш ингэж амьдран гэвэл энэ нэрээ үнэхээр компьютертэй яагаагүй байна. Бид нараа Тэнгэр бурханы хүүхд мөн байна. Компьютер биш гэдгийг илээр хэллээ хүсдэг. Чолиос гаргаад хоорондоо туслаад хайрыг хуалцах үед одоо миний амьдрал дээр байгаа энэ зовлон энэ зовлон тийм ээ хүнд зовлон санаа зовх бүх зүйлийг яг одоо минийх биш. Үнэхээр хайрын төрхөөр план авснаа болж байгаа. Эцэгийнх нь хүүхдтэй өгөх нь жовлон цус гэсэн мөртлөө яг жовлон яг тэр үсгийг тэр үгийг утгаар тэр чигээрээ жовлонгоор биш тэр чигээр цусаар биш хайрыг өгөхийг нарамж өрхтөө болдог. За үнэн гэлбэл бидний дотор бас бампир байгаа авснаа юу нэг өхөхийг хүсэхгүй. Бурхан Есүс бидэнд үзүүлсэн тэр зүйлийг Есүсийг туриад амьдрахаар хичээхгүй бол бидний дотор байгаа компьютер хичээж гар. Тэгэхээр авсан нь миний хүч бас миний хүч, хүч бас минийх болоод тэгээд амьдрахаар болж байгаа байхгүй. Тодорхой бидэнд үйлдүүлсэн энэ Евхарист сакрамент яаж ухаалцах ёстой вэ гэдгийг дахиад бидэнд сануулж байна. Мөн авснаа хаанаас ирсэн бэ, эхнээс ирсэн бэ гэдгийг байнга бидэнд дахин ахин санагдав. Тэгээд Тэнгэр бурхан өөр бидэндээ өгөөд барьтай байгааг байгаа өөрийнхөө бидэнд үзүүлсэн учраас бид нар бас бүстэй хуалцахад би өөр барьтай болох боломжтой байна гэдгийг үүнээс сураад бүст бас хуалцах тэгэж амьдрах боломжтой болно. Тэнгэр бүр хааны хүүхд Дампиор биш Тэнгэр бүр хааны хүүхд гэдгийг битгий мартаарай. Тэгээ үүнийг дотроо богоож илэрх хийц амьдрахын тулд Кристин би ба туснаас байнга сурах хэрэгтэй. Өнөөдөр бидэнд өгөгдсөн Кристин би ба тус дахиад дахиад та нарт сануулна. Хувир мянган жилийн турш хадгалсан тийм хуучин мах, хуучин цус биш Өнөөдөр бидэнд шинээр өгөгдсөн энэ мах, энэ цус өнөөдөр өнөөдөр амьдрч байгаа надад өгөгдсөн тэр зүйл мөн бүр хол ирээдүйд ирээдүйн төлөө хадгалах тийм буйн биш. Өнөөдөр амьдрч байгаа намайг өдрөх тийм хайр гэдгийг тийм ээ. Тэн Кристийн бие бааж уснаас сурах хэрэгтэй байна.